Увечері Нансен приніс до їхнього намету лише одну бляшанку помікану 500 грамів на вісьмох. Досі Жак Антуан знаходив у собі сили жартувати з кельмерських здібностей ескімоса. Та тепер навіть він замовк. Нансен поклав бляшанку біля нього і вийшов. Ділити на порції мусив хтось із них. Усі повставали й оточили заложену псами бляшанку, та рук до неї ніхто не простягав. Горлянку жаку Антуанові почало судомити. Борлак підскакував йому до підборіддя і знову падав кудись униз. Очі впата масно жевріли. Тур старанно червонів. Проти його обличчя брови та борода тепер здавалися білими віхтиками. Мілтон від напруження навіть рота кривити забув. Кет зверхньо посміхалася, немов би дивувалась із тваринної зажерливості своїх колег, і тільки ворушки ніздрі її виказували. Містере марш, поділите порції? спитав Булат. Професор зневажливо відвернувся. Тоді беріться ви, Антуане. Мене сьогодні звати Жак. Гризнувся він до матроса. Давайте я поділю. Це було цілковитою несподіванкою. Мілтон Брус. Порції вийшли такі маленькі, що навіть Булат, одержавши свій мерзлий кубик жеребкуванням, грала на папірцях. Раптом упіймав себе на тому, що невідступно дивиться на кет яка обережно тримала морожений пемікан обома долонями, наче то щойно вилуплене тендітне курча. Пат одразу ковтнув свою нужденну частку, а його колега Нілтон відвернувся від інших і почав старанно пережовувати. З лівого боку йому бракувало кількох зубів одразу на обох щелепах. Їх перед самою подорожжю вирвав йому корабельний дантист. Перемагаючи сором, матрос заходився повільно пережовувати свій пенькан. Жодна крихітка не повинна була пропасти. Шлунок мав засвоїти все. У собачій траншеї лишилося рівно 10 бляшанок на два з половиною дні, два обіди і три вечері. Булат жував і жував, аж доки дрібний фарш перетворювався на ріденьку кашку. Лишилося ще три кілограмових бляшанки згущеного молока. Про потім не хотілося думати. Бракло сміливості і снаги. Та коли зайшло сонце, всі розлізлися по своїх мішках а виття на дворі подужчало, Булат знову почав думати про наступний день. Два обіди і три вечері по 60 грамів м'яса. Тоді на одну вечерю і два обіди з гущеного молока теж по 60 грамів. Чотири дні. А далі голодна смерть чи собаки як останній засіб збереження людського життя. годину о десятій ранку буря несподівано щухла. Хмари майже торкались людям голів, але понад самою поверхнею айсберга лишався шар прозорого повітря. Француз кивнув капюшоном на бар'єр, який тявся ярдів за півтораста від табору понад краєм айсберга чорнів і досі вкритий баранцями океан. Упишіть до бортового журналу, сказав француз. 20 березня ми нарешті побачили воду. Трохи дивно, як на людей, що зазнали морської катастрофи. Він страшенно схуд, чи не найдужчий від усіх полярників, самі очі та ніс. Люди посунули до обриву. Океан, скільки можна було сягнути оком, рябів малими і більшими айсбергами та лускою пакових крижин. Деякі айсберги здіймалися над свинцево синьою водою шпилями гострих верхів.